อัตโตอัครสัญญาโต อัครปัตโยเอกจัตตาริสังตโตตันตาสระหัตถะลาหุมาตาตโยรสาอันเยติกา เสสาพยัญชนะวาคาปัญจปัญจโสมันตา อังอิตินิกาหิตังปาราสมัญญาปโยเคปุปามะโตติตามัสสรังสเรนาวิโยชเย นาเยปรังยุเตยิติสันติกาเปปตมุกันโดสราสเรโลปังวาปโรสารูปากวาจะสวนังลุเตจีคังปุโคจะยาเมตันตัสสเตโสวะโมทุทันตานังสัพโพจังติโททัสสะจาอิวันโนยังนาวะเอวาทิสาริปุโคจารโสอิติสันติกัเปทุติโยกันโด สราปกติพยัญชนะสเรกวจิติคังรัสังโลปัจจตตราการุรปรัตเวภาโวทานเนวะเทโกสาโกสานังตติยาปัตมาอิติสันติกาเปตติโยกันโด อังพยัญชนะนิกายตังวักันตังวาวะเคเอเยยังสเยจามาตาสเรยาวามาธนาตาราราจาขมาวจิโอพยัญชนะนิกายตันจาวจิโลปังพยัญชนะจาปารวาสโรพยัญชนะจาวิสัญโยโคอิติสันติกัปเปจตุโตกันโด โคสเรปุตสาขมุกวจีปัสสะจันโตระโสอากุอาภิอาโชอาทิเตนะวาอิวันเนอาติสาจันตสัง วจีปฏิปฏิสาพุทธสุพยัญชนะโออาวาสะอนุปติฐานังพุตโยคะโตอิติสันติกัปเปปัญจโมกันโตสันติสุตังมิจิตัง ชินาวจนายุตังหิริงคันจานิปัจเตตาโตจวิพัติโยสิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสุ อัานุปโรเทนะอาลาปเลสิกสัญโยอิวันนุวันนาชลาเตอิติขยาโปอาโคสากโมเสสังสาสเวกวัจเนสุจาเอติมาสมิตัสสาวาตโตสัสสะสสายะโกรสังโนจัตวาทิโตนังมหิอามาปโตสมิงสมานังวาอาทิโตจัชาลานามิวาสเรวายาวการาจาปัสัญญาสัจจา วเสยโยสุจาอวังมหิจาอาวสุวาตโตนามังปฏิมาลุเตจะสมาเสโอสเรจาตัพิปริตุปปะเทพยัญชเนจาโคนานังมหิวาสุหินาสุจาอัมโมนิกหิตังชลาเปหิสระโลโกมาเทสัพพยาติมีสระโลเปตุปะริ อาโคระสมีกวัจนาโยสวะปิจานาสิสมิมนาปุสกานิอุปาทิโตนามินังอินนามินันนันติหิสังขยาหิโยสุขตานิการาโลเปสุทีคังสุนังหิสุจักปัญจทีนามตังปฏิสินิมินาตุสันโตโยสุจักสัพพสวังเสสุสิมหิวาอังคิสินิโยสวะกตารโสโชเวโวสุโรจามาตุราทีนามานา ตมีกาเลสมาหิสมิงนางมหามิมหิวานาติเมหิกตาการเรหิสุริสวากาโรเอสัพพนามานังนามิจา นาโตเนนะโสโสวาทิโกเรหิสัพยโยนินามาเอสมาสมิงนังวาอายะจตุเทกวัจนะสัตุตโยเนวาจะสัพนาเมหิคาโตนาทินังปะโตยาสกโตคัสเสวาคาเตจานาอามาทิโตอากาการสารโตยวาระปนัสเวโว รตโตสัสนุวาข้าปโตจโยนังโลโกลาโตโอการุจาอิตินามะกัปเปปตโมกันโด อามาสะพระมังสวิปติสเสมายังโยมิยตเมนะตุสานาโตนาตัสเสวาอาสิมหีอังนาปุงสเกอวันนาจเกโตติตาสัสมิงนาสุนังมหิตังวาอิมาสิทามังสิสุนาปุงสเกอามุสาทุงอิติภูมานาปุงสกาสังขยังโยสุทวินังทเวจ ปิจตุนามติโสจตโสยโยุจตารโรวินิจตาริปัญจตินามาการโราชสารัญโยราชิโนเสรัญยังนามหิวานามหิรัญญาวาสมิมหิรัญเยราชินีตุมะมะกังไยิมยิตาวะมหังสิมิจาตาวะมะมะเสตุยหังไมหันจาตังมะมังมหิตาวะมะหันจานาวานามหิจายามยาตุมะสาตุวังตาวะมัมหิ ปาจจโตตุติยาจตุติจติสุโวโนเตเมฆวัจเนสุจานาอังมมิวาตติเยจาว่าหุวัจเนสุโวโนภูมันตัสสาสิมหิอามาลาปะเนกวัจเน สมาเสจวิภาสาโยสวาโน อาเนสมิมหิวาหิวิราติมิจาสุสมิมาวาอุณามหิจาอากรรมันตัสสะจา อิตินามะกะเปตุติโยกันโด ตุมาเมอินามากัง วายวะปัตโม สัสัง สัพพนามการเตปัตโมทวันตตาวานาญาสัพพนามิกังพระอุปีหิมิกาสัพพโตนังสังสานัง ราชสาราชุสุนังหิสุจาสัพพสิมาเสวาอานิมินามิจาอานาปุงสกัสายังสิมหิอมุสโมสังเอตเตสังโตตัสวานตังสัพพทา สัสมาสมิงสังสาสวัตังอิมาสัตตสัจจาสัพพโตโคข้าปโตสมิงสานังสังสาเนตาหิสมิมายายามโนกนาทิโตสมิงนานามิอาสัสโจเอเตสโมโลเปสัสเลวาคโมสันตสัทธสัโสเพโพจันเตสิมีขจันตาทีนังนาตสัตโตอังเสเสสุนาตุวะพระมัตตสการราชาทิโตอามานังสายาจาโยนามาโน สักโตจายโนสมิเมพระมโตคัสจักสัคันตสีโนนานังเสสุอโรหิมิวาสุนามังสุวาพระมโตตุสมิงนิอุตังสนาสุสัตุปิตาทินามาสิสมิงสิโลโกจา อันเยสวารตังวานังมหิสตุนาตัญจาอุสสมิงสโลโพจาสกามันตาตาตินันจาตาโตโยนาโมตุตาโตสัมมินินาอารุรัสนิกาเรติตาตินามาสิมีตายาตายีนังตะการโตวะตังวาอิตินามะกะเปตติโยกันโด อาตันโตหิสมิมานตังตาโตสมิงนิสัสโนสมานาชาลโตจาข้าปโตสมิงยังวาโยนังนินาพุงสเกหิอาโตนิจังสิงเสสโตโลปังคสิปีสัพพะสมาหุโสปัสสะคานิปาตาติอิจักภูมาสาลิงคาติสุสมาเสสุอัยามีโตปัสัญญโตนังชาโตกาตารสสาโยนังโนสมิงนิกิสากเวจักุยิงังส สุจาเสเสสุจาตาระโตเตสุจาสัพพเสตัสสะการโวาตะเร งเอโตเทสุจาอิมาสิทังคาพิอาโตเทสุจาอาทุนามิจาเอตาราหิมิอิติยามะโตอาปัจโยนาธาทิโตวาหินาวานิกาเนยานานาตุหิปฏิภิกุราชิการันเตหิอินินาตุสัตมิกาเรภาวะโตโคโตโภเคตุอาการปิตาทยตานามาชาลปารสังอาการโวาอิตินามะกะเปจตุโทกันโด ภวาทโยวิปัติสัญญาโยวาจิโตปัญจมยเอตารัตสัตมิยาสัพนามิหิสัพพโตทิกิสมาโวหิงหังหิงจนังตามหาจาอิมาสมาหาทาจายะโตหิงตาเลกิงสัพพัญเยกยะกุหิทาทาจนังตามหาทานิจาอิมาสมาระหิตุนาทานิจาสัพพสัสโสธรรมิวาอวันโนเยโลปัญจาวุตัสโชอิเตสุ ปัสสัสสะโสจาอันติกัสสนิโทภาระหัสสะโทอัปสกันยุวานัญจาวันตุมันตุวินัญจาโลโปยาวตังตระนาคการานังพยัญชนะนิจารยจักการตังอัมหาตุมหานาตุราชาธรรงกัสสะสันตุปิตาทิสมานาวะอิรินามะกะเปปัจโมกันโดนามาสุตังนิติตัง ยะสมาคเตติภะยะมาคเตวากัตถปาทานังทาตุนามานามุปสักขโยคาติสวัปิจารักนาฐานามิจิตังเยนวาทัสนังทุรันติกัตถการานิมานาทวาโลกาทิสายโยคาวิภัตตารปโยคาสุทัพปโมชนะเหตุ ิมตปปมานาภูปโยคาพันธนาคุณาวจนะปัญหาคาธนาโตกากตุสุจายะสัตตุกามโมโรจเตธารยเตวาตังสัมปทานังสีราคาหานุทาสัพพทาระปิอากุทาทุอิโสสุยา ราคิกาปัญจสุนาอนุปติกินาปุปกตาโรจนะตาตาทัตถาตุมัทธารมัทธามัญญานาธารปานินิทาตยถากรรมนิอาศิสัทธาสัมมุติพิยาสัตตมยเทสุจัง โยธาโรตโมกาสังเยนวากายิระเตตังกระนังยังกโรติตังกัมมังโยกโรติสักตาโยกาเรติสาเยตุยัสวะปริกาโหตังสามีลิงคเตปนมาอาราปเนจาการเนตติยาสหธิโยเกจาปัตติจาเอตวัตเตจาส สัตตมยเทจาเยนังควิการโรวิเศษเนจาสัมปทานเนจตุทีนโมโยคาทิสวัปิจาอาปาทานเนปัญจมีการณเทจากามเทตุติยาการทานามัจันตสังโยเกธรรมปวัจนิยยุเตทติพุทธิพุชาปัฏฐาราคารัสยาตินังการิเตวาสามิสมิจติโอกาเสสตมีสามิสราธิปติทาย ญาทาสักขีปฏิภูปสุตากุสเรหิจานิธารเนจาอนาทเรจากวจิตุริยาจตินามเตตติยาสตมีนันจาชาติจาทุติยาปัญจมีนันจากรรมกรณานิมิตเตสุสตมีสัมปทานเนจาปัญจมยเตจากาลภาเวสุจาอุปัทยาทิกิสรวจเนมันดิตุสุเกสุตติยาจาอิตินามกะเตการกะกะโพชต ทุกันโดปารกะสุตังนิธิตังนามานังสมาโสยุตโตเตสังวิพัติโยโรปาจาปะกติจัสสสรันตัสสะอุปสัคานิปัตตาอุปโกอภยิภาโว โสนาปุงสกาลิงโคทิคุเสกตังตถาทวันเทปานิทุริยโยคาเสนังคาพุทัชันตุกา

กรรมธารยสัญเยจา อาตังนาสัตาปุริเสสเรอันกาตุสังกาปเทสุจังวจิสมาสันตคตานามการันโตนาทิมหาจังชายายาตุทางชานิปริมีทานุมหาจังอังวิภัตินามการันตาอภยิภาวะสารรโสนปุงสเกอัญญสมาโลโกจกอิตินามากเปสมาสัคโปสัตโมกันโดสมาสสุตังนิติตัง วานาปัจเจนายนานานาวัจติโตเนโยกติกาทีอโตนิวานาโวปคะกวาทิเนรวิทวาติโต เยนาวาสังสัตังตรติจารติวาตินิโกธรรมทิเตเตนะกะทาทิสันนิธานานิโยคาสิปปันดาชีวิกะเทสุจา นาราคาตเสธมัญญเตสุจาชาตาทินามิมิยาจาสมุหเตกันนาคามาชนะพันตุสหายาติตาตาทัสธานามิโยจาอุปมาทายิตตังตานิสิตเทโลอาลุตาพระหุเรนายตตาตาภาเวตุนาวิสมาติรามณียาทิโตกันวิเศเสตระตมิสิกิยิตาตาทัสติติวิจาตาปาติป โตสีทันตาทิโตอิกรีมาตวาทิโตโรคุณาทิโตวันตุ สัตยาติมันตุ สัทธาทิโตนาอายุสุการะสัมมันตุมหิ ตาปกติวัจเนมโยสังขยาปุระเนโมสัจสวาเอกาทิโตทัสสีทัสเสโสนิจันจาอันเตนิขหิตันจาติจาราธารานังวิสติทัสเสสุภาทวิสตุเอกาทิโตทัสสารสังขยาเนอาทาทิโตจาทาเวกาทานามาการุวาจตุเชอิทัตาทาวิติติโยติเยตุตาปิจาเทสามัตุปปะเทนา อตุตาทิวตาทิยตตติยาสรุปานาเมกเสสวัสกิงทานาเนทัสสะทวิติจตุปัญจชาสตาอัฏฐานวกานังวิติจตารปัญญาชาสตาสนวะโยสุโยนันจีสมาสังติริติตุติจตุปปะทัสโลโก ติจัสสจุโจปินวายาตานุปปานานิปัตนาสิชันติ วาทิโตโกเนกเตจานทัสสะทัสสะกังสตังทัสสะกานังสตัง สหสัญจายมหิยาวะตาทุตริทัสสะคุณิตัญจังสกานามมหิเตสังโลโลปังวิภาเกทาจังสัพพานามมหิมงคาราวจเนตุทากิมิเมหิทังวุตาทิสระสาวาสังโยคันตัสสะสเนจังมายุนามาคโมทะเนอารันจัง าจาติมาชุตรานังปีการัสสะปัจเยสุจาเตสุวุติโลปะกมาวิการาวิปริตาเตสาจาอายุวันนานัญจายวุติอิรินามะกะเปตติตะกะโปอัตโมกันโดตาทิตาสุตังนิติตังอาตากุปานิวิพัตินังจารสสะปทานิปารานยตโนปทานิ เวทเวปตมะมัชิมุตมะปุริสาสัพเพสเมกาพิธาเนปโรปุริโสนามัมหิปยุชมาเนปิรุริยาติกรเนปตโมตุเมมัชิโมอาเมอุตโมกาเลกตมานาปัจจุปันเน อาณัตยาสิเทนุปรการเรปัญจมี อนุมัติปริกปเทสุสตมีอาปัจเกปโรคาติเตอิโยปพุติปัจเกหิยตนีสามีเปชตนีมาโยเกสัพกาเลจาอานาคเตภวิสันติกาลิยาติปันเนติเตกาลาติปติวัตมานาติอันติสิตามิมาเตอันเต เสวะเอเอมาเอปัญจมีตุวันตุหิธามิมา ตังอันตังสสุวะโอเอามาเสสัตมีเอยะเอยุเอยะสีเอยะถาเอยามิเอยามะเอขาเอรังเอโทเอยาวะโหเอยังเอยามะเอปารกาอาอุเอตตาหังมหาตาเรตโทวะโหอิมะเอกิยตานีอาอุโอตตาหังมหาตาตตุงเสวะหังอิมะเส อาชาตานีอมุโอตถาอิมหาอาอุเสวะหังอังมะเหทาวิสันติ สัสติ สัสันติ สัสสีสัสทาสัสามีสัสามาสัสเตสัสันเตสัสเสสัสวะเยสัสัง สัสามะเย ปาลติปติสัสาสสังสูสเสสสัทธาสสังสสามหาสสัทธาสสิสูสสเสสสวะเยสสิงสสามหาเสนิยตานิสัตมีปัญจมีวัตมานาสัพพะตุกังอิติอาคยะตากะเปปตโมกันโด อาตุลิงเกหิปราปัญญาติชาคุปากิตามานิคาชาสาวาพุชาคาสหราสุปาติหิตุมิชเตสุอายานามาโตกตุปมานาทาจารรอิยุปมานาจานามมาติจเตตาตุหิเนนยานาเปนาปยาการิตานิเหตวัตเตตาตุรูเปนามัสมานโยจาภาวะกัมเมสุโยตัสสจวะกายการะวะการ รตังสัถานตวันตัสสะ อิวันนาคโมวาปุปารุกัญจาตาตากัตริจามุวาทิโตอารุธาทิโตนิคหิตาคุปัญจาทิวาทิโตโยสวาทิโตนุนาอุนาจังกิยาทิโตนาคาหาทิโตปปานาตานาทิโตโอยิราจุราทิโตเนนายาอัตโนปทานิภาเวจักมณีกัตริจาธาตุปัจเยหิวิปัติโยกัตริปรัสสะปทังภูวาทโย ทาตโวอิติอาขยะตังกะเปตุติโยกันโด วาจาที่วันนานาเมกัสรานังทเวภาโวปุโปปสโสระโสทุติยาจตุธานังปัตมะตติยากาวะกาสาจวะโคมานากิตานังวัตตังวาอาสาโจอันตสิวนาคารุวานิกายตัญจตาโตปามานานังวามังเสสุตาติโตปาปิโพยาสาชาชังนา ทิสาสะปัสสะทิสาทักขาวาพยัญชนะตัสสะโจ โุชาปัญเยสุจาโปเคจาหารสากิเสปรูปุณามหาภูวาปโรคายาขามิสันโตจะโจวาสัพพาสุวาจัสัจจตานิมิมาการโออาการโรติกังหิมิเมสุหิโลปังวาโหติสเรโหเอปวิสันติมิสัสสัจจากาลสัสสปัจยสักาโหอิติอาคยตะกะเปตติโยกันโด อาทันตสังมิเมสุอาสังโยกันตัสาวุธิการิเตคาตาทีนางวาอันเยสุจาคู่หาทุสานังทีคังว่าจาวาสาวะหาทีนามุกาโรวาสเยหาวิปริยโยโลวาข้าหาสเคปะเปหาโลโกนาหามีการสกาสัตตมัชชะหิมี อาสสมามิมานังมหิมหันตโลโกจัก ทาสัตตะตังติสัตติตังตุสัตตุตัง สิมิจาลาปัสมาอิอิงนังตถาตตังกุสสมาจิจจิทาตาตุสัทชังวัทสวัชังกามิสกัมมังยามีทาทามานาอามหามาทาตินามิยะจัสสาทิสีสัพพะโตอุงิงสุจารามารานังจิราชิยามิยาวะสัพพะทาสัสสาทิโลโกจาอาสัพพะทาตุเกภู เอยสายาโตอิยายา นาสาโลโกยะการตังโลปัญเจตมะกาโรอุตโมการุการสาการุรจาโออาวาสเล เออายาเตอาวายาการิเต การาคโมอาสัพพตาตุกัมหิวัจิธาตุวิปัติปัจจยานังทีฆาวิปริตาเตสาโรภาขมาจาอัตโนปทานิปรัสสะปัตตังอาการาคโมหิยตานิอาชตานิการาติปติสุรูโตอิติมีตาตุสันโตโลโกเนกัสรสะอิสุยามูนามันโตจัจโววาการิตานังโนโลปังอิติอาคยะตาลเปจตุโทกันโด อาขยตสุตังนิติตังอาตุยากรรมาทิมิโน สัญญายามนุปุเรทาตาจายิงสัพพโตนาวุตวาวีวาวิสารุชาปทานิโกนาภาเวจักวิจักทาราธิรัมโมตัสิราธิสุนีตวาวิจักสัทธาปุทธาจารามันตตารุจาติยุ ปาราธิกมิมารูพิกาทิโตจาอานัตยาตีนางนุโปนุเนกะลิตัมปรันเตสัมหานัญญายาวาโรโครามิรันโตราธิโตภาวะกามเมสุตัปานิยานโยจาการมาริจาภูโตภาวะธรรมตะกมุยุชาการหาการาติ ชาชามามะคาคายะเอยาการุวาเตกิจาอัญเยกินันทาทิโยกตุกรณะปะเทเสสุจารลหาทิโตนาอิติกิปิทานะกาเปปัตโมกันโด นาทโยเทกาลิกาสัญญายังคาราโตอิติกิจจสิเทอิติยมติยโววาการะโตริริยาอติเตตตะวันตุตาวีภาวะกัมเมสุตาพุทธาคามาทิเทกัตลิชิโตอินาสัพพทาสุปโตจาอิสันตุสุอิกาอิจเตสุสมานกตุเกสุตเวตุงวาอาราหัสกาทิสุจาปะตะวัตเนอารมเทสุ สุจาปุปากาเลกะกตุกานังตุนาตวานาตวาวาวัตมานิมานันตาสาสาติระตุปาลิโตริตุมานาติระตุอาคมาตุโกภาเพอิกาอิติกิปิตานาคาเปตุติโยกันโด ปัจจยาคณิกานิปาตนาสิชันติสาสาธิสัตโตตัสาริโทจาสาธิสันตปุชาพันชาหันสาธิอิตโตวาสโตคาวาสวาวุธาคาภาเยหิทัตาจาพันชาโตคาโกจาผู้ชาทินามันโตโนทวิจาวาจาวาวุคุปาทินันจาตาราทีโนพิธาทิโตอินาอันนาอินาวาสุสาปจาสกโตกะกะกะกาจา ปะกะมาตีนาโตจาชานาตีนามาตินีจาธามาขานาหานนารามาตีนามันโตรักาโรจาทาปานามิอิจาหันเตหิโหหัสโรกาตหานาหานังอิติกิพิธานากับเวตติโยกันโดนามีรัชสะโชภาวะกรณนสุอานาสะคาโตวะโตวะสัพพะอาการันตานามาโยปุ ระสัมมุปปาริกาโรติสักคาราวาตปเจสุจาตาเวตุนาทิสุกาขามาขานาหานาทินางตุงตาพาทิสุนาสัพเพหิตุนาทินางโยจานันเตหิราจังทิสาสวานาสวานาโลโลจามหาทาเปหิมามายาหาชาชาภาพัตตาจาตาทิตาสมาสกิตกานามังวาตเวตุนาทิสุจา ทุมิคารุติโกจาอาคาริการะยะถาคมามิการุรทาทันตโตโยควจิอิติกิพิธานาคเปจตุโทกันโด นิคายตาสังโยคาทิโนสัพพะตะเกทีสัตสาสีทัตังยะชัสสะารสิตเตหาจัตุธานามันตานังโทเทโททักการเรขหัสสะคารณิวังขหัสสะโทรังทาตวันตาสาโลโภควิมี พิทันเตอนามะการานามันตานังนิยุตาดัมหีนาตาคตาจัชานาบุมีการัสจัตตังสุสมิงตุงตุนาตเปสุวาการิตังวิญาณานุพันโตอาณากายุนาหูนังตากาชาชานังกิติกิปิตานาคาเปปัจโมกันโตกิปิทานาสุตังนิติตัง กาตาริกินภาวะกรมเมสุกิจกะตาคตากรรมานิทุติยายังกะโตทายาติมันมาจโตวาสมาธิธรรมาข้าสุปัทเสวามาสุสัสุสัจจาราจเจราอาบุพาจาราสัจจาอาราคาราสเลหิรายาญาณารานามาติสัทสโลจาเปสาติสังฆปัตตะกาเลสุกิจจาอาวสกาธรรมิเนสุนิจา อาระหสกาติตุงวาชาติปะปะชาตโยนิปัจจันเตกวิโลโปจาสัจชานังกาคานานุพันเตนุทาติยุนาวุนามานานานาคานานาคาสการิเตอิจาอิยาตมากิเอสานามันตสโรติคังควจีติสัสสะคุนังโทรังสักขิจาพยาติมาติพุติปูชาติจักโตเวปุสิตาวะวะมุกุตาภูหวาติตุตา ติมานิมานิพัตเตอโคเสนามานิเอกาทิโตสกิสากะกตุงสุนัสุนัโสนาวานุวานุนุนาอุนานาตารุณัสสุสุจายุวัสุวัสุหุวานุนุนากาเลวัตมานาติเตนวะกโยภาวิสติกามาทินิกินกาลิยายังนาวุตโวภาววาชิมิจตุลีกามานิโนเสเสสัสังนาตุมานานาชาตาติตา ทรันวาตาตินิโตภเนมิทาติตติติโย อุสุลังชาทังสานังทังสัสสะทัตโตทัตถาจา สุวุสานามุวุสานามะโตโทจาระชุธาติธาติตาอิราวจิชาทาโลโกจาปติโตอิสาเอรันทีรันกัจยาติโกคาธรรมะคามานาคันตังนาคันตาปาตาติอายารังปุตตะสะปุตุปะทามโมวาสัสวัติตุทาว จยติวโรมุนาติจิวิทาติหายุโรหานาตินุนุตโวกุตาติโทมานุปุระสุนาติอุสานุสิสาอิติกิพิธานาคาเฟอุนาติกโปชโตกันโดอุนาติสุตังนิติตังกาจายนาสุตังนิติตังสันติมีเอกปัญญาสัมนามามีทวิสตังภเว อาคาราสาติกันเจกังการะเกปัจจาริสังสามาเสอัตวีสัญจังขวาสติตทิเตมาตังอาคาราสาสตาขยาเตกิเตสุตัสตังภเวอุณาทิมหิจปัญญาสังสุตาเพทังปะกาสิตัง